Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 16. je kolovoz 1941. godine. U Kokumin šimbunu najutjecajnijem japanskom dnevnom listu, objavljen je članak pod naslovom Što da se radi s izmetom. Glavni grad Japana, Tokio, imao je u ljeto te 1941. godine oko milijun kućanstava i procjenjivalo se da su ona dnevno stvarala u prosjeku oko 315.000 tisuća galona urina i izmeta. U to vrijeme zahodi s ispiranjem i kanalizacije bili su rijetki i većine se urina izmeta u Tokiju rješavalo tako da se nužda obavljala u posudu i onda se sadržaj te posude svaki dan predavao gradskoj službi koja je te ljudske izlučevine odvozila na selo gdje su se one koristile kao gnojivo. Ali tog ljeta 1941. japanski nalet u Aziji, prije svega agresija u Kini i Francuskoj Indokini, doveli su do toga da su Sjedinjene američke države nametnule embargo na izvoz nafte i naftnih prerađevina u Japan. Američki embargo na izvoz nafte u Japan počeo je početkom kolovoza, već sredinom tog mjeseca embargo se osjetio u svakodnevnom životu. Izmet i urin iz Tokija odvozio se na selo kamionima koji su imali pogon na naftu ili benzin. Kako je goriva zbog američkog embarga bilo sve manje, oko 300 čistača koji su noću odvozili urin i izmet pokušali su kamione zamijeniti kolicima koji su bukli bicikli ili čamcima na vesla. Brzo je postalo jasno da novi način odvoza ne može riješiti problem i građani su se počeli žaliti sve do ureda gradonačelnika. Čak su i pisali gradonačelnikovoj supruzi. Situacija je postala tako teška da je 16. kolovoza najutjecajniji tokijski dnevnik pisao o njoj. Otuda i naslov što da se radi s izmetom. Ali sve dok Sjedinjene američke države nisu dopuštale izvoz svoje nafte u Japan, situacija s izmetom, ali gomila drugih od nafte ovisnih stvari neće se poboljšati i ljudi koji su gospodarili Japanom odlučili su da se nešto mora poduzeti. U srpnju 1853. godine skadra američkih ratnih brodova kojim je zapovjedao komodor Matthew Perry uplovila je u zaljev Uraga. Perry je zahtijevao da Japan, koji je od 1639. bio zatvoren za sve strance, otvori svoje luke američkim vojnim i trgovačkim brodovima. Perry je japanskim vlastima dao nekoliko mjeseci za razmišljanje i se skadrom se vratio u veljači sljedeće godine. Japanske vlasti bile su svjesne da se ne mogu oduprijeti vatrenoj sili američke mornarice i 31 ožujka 1854. Sjedinjene države i Japan potpisali su sporazum u Kanagavi, sada je to dio luke Yokohama, kojim je Japan pristao otvoriti luke Shimoda i Hekate i primiti japanskog konzula. Bio je to prvi u nizu sporazuma koji Japan morao potpisati sa zapadnim silama ali Japan nije namjeravao dopustiti da ga zapadne sile raskomadaju kao što su to napravile Kini i počeo je radikalan program reformi. Već krajem 19. stoljeća Japan je postao jedna od sila koja je komadala Kinu. Nakon prvog kinesko-japanskog rata Japan je zagospodario Korejskim poluotokom, dijelom Manđurije te Tajvanom. Japan se nastavio širiti po Kini, ali to je radio u suradnji sa zapadnim silama. Onda je došao kraj toj suradnji. Eri Hota u knjizi Japan 1941. piše. Manđurijski incident koji je izazvao pukovnik Ivara Kanji promijenio je sve – 18. rujna 1931. neki vojnici iz kvantumske armije stacionirani u od Japana iznajmljenoj željezničkoj zoni kako bi zaštitili japanske interese u Južnoj Manđuriji, detonirali su malenu bombu na željezničkoj pruzi i tvrdili da su zato odgovorni protujapanski kineski elementi. Koristeći incident kao izliku da pokrenu opći napad na lokalne kineske trupe, japanske snage okupirale su u sljedećih pet mjeseci cijelo sjeveroistočno područje. Ishivare je bio ekscentrični časnik magnetične osobnosti koji je prije nekoliko godina oblikovao apokaliptičnu ratnu teoriju. Njegova ključna uloga u manžurijskom incidentu učinit će ga ključnom figurom u japanskim pripremama za rat u Kini i na koncu i na Pacifiku. On je smatrao da je titanski sukob između istoka i zapada, najvjerojatniji između Japana i SAD-a, moguće i sa Sovjetskim savezom, povijesno neizbježan. Ta retorika koja je slavila japansku herojsku sudbinu utjecat će na mnoge stratege u vojsci i mornarici. Do veljače 1932. Japan je zagospodario većinom Mandžurije. Ne samo da je japanska vojska zauzela te dijelove Mandžurije bez ikakvog obzira prema međunarodnim konvencijama, ona je to napravila i bez odobrenja vlade u Tokiju. Eri Hota piše. Japanske akcije u Manđuri bile su veliki korak prema političkoj izolaciji. Osnutak marionetske države Manđu Kuo od strane kvantumske armije, koja se sastojala od zaposjednutih manđurijskih provincija, objavljen je 1. ožujka 1932. Uslijedila je međunarodna osuda. 15. svibnja skupina mladih pomorskih časnika i vojnih kadeta provalila je u službenu rezidenciju premijera i ustrijelila ga. Umro je od rana te večeri. Ubojice su bili uzbunjeni mogućnošću da će premijer Inukai postati premekan prema Kini, možda čak i spreman odustati od japanske kontrole nad Manđukuom. Japan je bio uzoran član Lige naroda većim dijelom njezina postojanja, ali u ožujku 1933. odrekao se članstvo u toj organizaciji baš zbog Manđukua. Godine 1923. Franklin Delano Roosevelt, pomoćnik tajnika za mornaricu za vrijeme Prvog svjetskog rata, objavio članak pod naslovom Može li se vjerovati Japanu? U njemu je Roosevelt napisao da je rat s Japanom bio nešto što je predviđala većina, ali da se ipak Japanu može vjerovati i da na Pacifiku ima mjesta i za Japan i za Sjedinjene američke države. Incident u Manđuriji sve to dodatno promijenio. Stvari će se dodatno ubrzati kada će Franklin Delano Roosevelt biti izabran za američkog predsjednika. Daniel Jurgin u knjizi Nagrada, Epska potraga za naftom, novcem i moći, piše. U noćnim i jutarnjim satima 7. i 8. srpnja 1937. dva obskurna sukoba dogodila su se između japanskih i kineskih trupa kod mosta Marko Polo nedaleko od Pekinga. Kako su neprijateljstva eskalirala sljedećih tjedana, kineski nacionalisti zauzeli su odlučan stav prema daljnjim ustupcima Japanu. Ako dopustimo da bude izgubljen još jedan centimetar našeg teritorija, objavio je nacionalistički vođa Čanka i Šek, bit ćemo krivi za neoprostiv zločin prema našoj rasi. Japanci su pak odlučili da Kinezi trebaju biti kažnjeni i da njihova vojska mora zadati žestok udarac. Nakon više od mjesec dana, nakon prvih incidenata 14. kolovoza, Kinezi su bombardirali japansku zrakoplovnu bazu u Šangaju. Japan je krenuo u rat s Kinom. U rata s Kinom Japan se počeo ekonomski pripremati za budući rat u Aziji i vojska i mornarica koje su do tada gospodarile Japanom i podložile civilnu vlast, stvarale su strategiju za budući rat. Oba su roda vojske vodila računa da za rat trebaju sirovine, ali vojska je bila usredotočena na Manđuriju, sjevernu Kinu, unutrašnju Mongoliju i na prijetnju od Sovjetskog saveza. Mornarica je pak prema svojoj doktrini, nazvanoj Hokušu Nanšin obrani sjever, napredu na jug, imala za cilj udar na nizozemsku istočnu Indiju, Malaju, Indokinu te niz malenih otoka na Pacifiku. Mornarica je u toj strategiji bila vođena željom da osigura naftu za svoje brodove. Bez nje moćna carska mornarica nije mogla ratovati. Ubrzo nakon početka sukuba u Manđuri, Japan se počeo pripremati za rat. Daniel Jurgen piše. 60% unutrašnjeg tržišta naftom i naftnim derivatima držale su dvije zapadne tvrtke. Izlazeće sunce, japanska podružnica Royal Dutch Shella i Standard Vakuma, znanog i kao StanVac, koji je bio amalgam dalekoistočnih operacija Standard Oila iz New Jerseya i New Yorka. Ostatak poslova podijelilo je oko 30 japanskih tvrtki koje su uvozile naftu od niza američkih proizvođača. Uz potporu Japanske trgovačke zajednice koja je željela poboljšati svoj položaj na tržištu, vojska je 1934. progurala donošenje zakona o naftnoj industriji, koji je vladi dao ovlasti da kontrolira uvoz, odredi tržišne kvote za pojedine tvrtke, odredi cijene i obvezne kupovine nafte. Strane tvrtke bile su obvezne, pored normalnih zaliha potrebnih za rad, održavati zalihe za šest mjeseci dodatne potrošnje. Cilj je bio jasan, ojačati industriju prerade nafte koja bi bila u japanskom vlasništvu, umanjiti ulogu stranih tvrtki i pripremiti se za rat. Postao je samo jedan veliki problem s tom strategijom. 80% svojih potreba za naftom Japan je zadovoljavao uvozom iz Sjedinjenih država, a one su bile sve uzbunjenije japanskim napredovanjem u Kini. U listopadu 1937. predsjednik Roosevelt je u govoru izjavio da je možda potrebno stvaranje karantene kako bi se obuzdala epidemija bezakonja u svijetu. Nakon govora, japanski zrakoplovi napali su četiri američka broda u rijeci Yangtze. Nakon napada, Roosevelt je svom kabinetu rekao da je pod karantenom mislio korištenje ekonomskih sankcija kako ne bi trebao objaviti Japanu rat. Japansko osvajanje Kine nije predstavljalo samo sigurnosnu prijetnju. Ono je bilo izuzetno brutalno. U prosincu 1937. japanske snage osvojili su Nanjing, privremenu kinesku prijestolnicu, i general Matsui Iwane zapovjedio je razaranje grada i ubijanje civila. Do kraja siječnja sljedeće godine japanski vojnici ubili su između 100 i 300 tisuća civila i zarobljenih kineskih vojnika. Silovane su na tisuće žena. Sjedinjene države odlučile su uvesti prvi paket sankcija. Zabranjeni izvoz zrakoplova i dijelova za zrakoplove u Japan. Rooseveltova administracija nazvala je taj potez moralnim embargom. Moralni embargo nije zaustavio japansku vojsku. 23. rujna 1940. godine ona je ušla na sjever francuske Indokine u Vjetnam. Sjedinjene države odgovorile su zabranom izvoza čelika i starog željeza u Japan. U svibnju te godine Pearl Harbor je postao glavna baza američke pacifičke flote. Japan tada već čvrsto u vlasti vojske odlučio se na daljnje osvajanje. Cilj su bili guma i druge sirovine i 26. srpnja 1941. japanska vojska krenula je u okupaciju cijele francuske Indokine. Sjedine države odgovorile su uvođenjem embarga na izvoz nafte i naftnih prerađevina u Japan. Zabrana izvoza starog željeza i čelika pogodila japansku industriju, ali naftni embargo bio je omča oko vrata. Svakim je danom Japan bio u sve gorem položaju. Pokušalo se iz nizozemske istočne Indije osigurati barem dio potrebne nafte, ali nizozemska vlada u izbjeglištvu nije namjeravala pomoći Japanu, savezniku nacističke Njemačke koja je okupirala nizozemsku. Sa svakim danom japanske rezerve nafte bile su sve manje. Ne samo da se zbog toga na ulicama Tokija i ostalih japanskih gradova nakupljao izmet jurin Japanska vojska, pogotovo mornarica, već početkom rujna obavijestili su cara Hirohita da vitalne ratne zalihe, prije svega nafta, padaju iz dana u dan. Nije prošlo puno vremena i donesena je odluka. Erihota piše. 1. prosinca 1941. car Hirohito sazvao je carsku konferenciju, četvrtu u pet mjeseci. Održana je u ozbiljnoj atmosferi. Prošao je krajnji rok za diplomatske pregovore. Konferencije je trebalo odobriti odluku da se krene u rat sa Sjedinjenim državama, Britanijom i Nizozemskom. U raspravama nije bilo ničeg novog u izjavama vlade i vrhovnog zapovjedništva. Hirohito je šutio tijekom cijele konferencije. Na kraju Hirohito je dao svoje odobrenje. Naši pregovori sa Sjedinjenim državama, temeljeni na rezoluciji od 5. studenoga, nisu dali uspješan završetak. Carstvo će ući u rat sa Sjedinjenim državama, Britanijom i Nizozemskom. 2. prosinca admiral Yamamoto poslao je radio poruku s broda Nagato, usidrenog u unutrašnjem moru, nedaleko od Hirošime. Bila je upućena viceadmiralu Nagumu i njegovoj prvoj zračnoj floti, koja je bila na putu prema Pearl Harboru. Poruka je glasila, popni se na planinu Nitaka, 1208. Japan je krenuo u rat. Bila su dva pravca japanskog napada u prosincu 1941. Jedan je vodila carska mornarica i on je za cilj imao Pearl Harbor, istorenu bazu američke pacifičke flote. Drugi je pravac napada bio prema jugu. Njega je vodila carska vojska. I na tom pravcu napada mornarica imala važnu ulogu. Ona je prevozila japanske vojnike i osiguravala zaštitu tim transportnim brodovima. Ali ta je zadaća bila sporedna prema onoj glavnoj koju su trebali izvršiti japanski vojnici. Zauzeti golema područja Južne Azije kako bi se osigurala sirovinska baza Japanskom carstvu a ključni plijen bila su naftna polja u nizozemskoj istočnoj Indiji. Nafta je po prvi puta u povijesti postala glavni razlog za ulazak u rat, govori profesor dr. Igor Dekanić. Kasnije analize koje su rađene i povijesne knjige koje su izlazile na bazi kako su se otvarali tajni arhivi poslije drugog svjetskog rata su sve više pokazivale upravo važnost nafte i upravo činjenicu kako je nafta bila jedan od glavnih motiva i strategija pojedinih zemalja i vođena, vođenja borbenih operacija. E, Njemačka i Japan, Njemačka je u početku mislila da će snažnom vojskom i zapravo motoriziranim e, vojskama koje su upravo bile pogonjene i e, naftnim derivatima, e, tenkovi benzinom, avioni avionskim benzinom, pogon e, dizelskim gorivima i tako dalje, da će osvojiti Europu. Međutim, Njemačka nije imala dovoljno naftnih zaliha. Kasnije se sjetio Hitler da bi trebalo osvojiti rezerve nafte u Sovjetskom savezu u e, Kaspijskom području i tak je došlo do napada na zapravo operacija 42. a onda da bi osigurao Sjeverni Bok i usput dobio političke poene osvajanjem grada imenom Staljina je napadnut Stalingrad. I napisane su brojne knjige o tome gdje je bila pogreška, ali jedan od glavnih motiva je zapravo bilo osvajanje naftonosnog područja. Japanci su od početka išli zbog embarga, s druge strane zbog osiguranja naftonosnih nalazišta u Indoneziji koje nisu bile njihove, a koje su Japanu desperatno trebale za vođenje ratnih operacija. Dakle, da zaključim, kako su se otvarale arhive, kako su se kroz povijesne analize vidjelo svi detalji pojedinih ratnih operacija, tako se je vidjelo da je zapravo drugi svjetski rat u suštini bio rat za nadzor nad naftom. Pa čak i u posljednjem trenutku svoju posljednju rezervu 45. u Ožujku, šestu pancersku armiju e, nakon završetka Ardenske bitke u sjeverozapadnoj Francuskoj, Hitler nije poslao za obranu Berlina, nego za osvajanje rafinerije Sasalombata kraj, kraj Budimpešte. I šesta oklopna armija je otišla u taj napad koji, koji nije bio uspješan, a Berlin je pao vjerojatno prije nego što bi pao da je šesta oklopna armija uz ostale armije branila Berlin. Tako da drugi svjetski rat je bez sumnje u punoj mjeri pokazao važnost nafte kao motiva i sredstva za dobivanje rata. U veljači 1865. u Clevelandu u američkoj saveznoj državi Ohio dva su partnera konačno odlučila razvrgnuti partnerstvo. Oni su bili glavni vlasnici najuspješnije rafinerije nafte u Clevelandu. Maurice Clark bio je prezniji partner i nije mu se svidjela brzina širenja koju je predlagao drugi ambiciozni partner koji se zvao John D. Rockefeller. Maurice Clark zaprijetio je pod ko zna koji put razvrgavanjem partnerstva. Rockefeller je na njegovo iznenađenje ovoga puta ponudu prihvatio. Dvojac je odlučio održati privatnu aukciju. Tko ponudi više, njegova će biti rafinerija, onaj drugi bit će isplaćen. Počelo se s 500 dolara, svota je brzo došla do 72.000 dolara. Onda je Rockefeller ponudio 72.500 dolara. Clark je digao ruke i rekao, posao je tvoj. Rockefeller je ponudio da odmah napiše ček. Clark je odgovorio, nema žurbe, riješit ćemo to. Par se rukovao i tako je završilo partnerstvo. Johnu D. Rockefelleru tada je bilo 26 godina. Do kraja svog 98 godina dugog života on će govoriti da je to bio trenutak kada je počeo njegov uspjeh. John D. Rockefeller postaće najmoćniji poslovni čovjek Sjedinjenih američkih država. Daniel Jurgen piše. Na početku poslovne karijere odlučio je pokazivati što je moguće manje. Bio je analitičan i sumnjičav, držao se podalje od ljudi. Njegova udaljenost i leden, prodoran pogled bili su obeshrabrujući. Jednom prigodom Rockefeller se u Pittsburghu susreo sa skupinom prerađivača nafte. Nakon sastanka nekoliko je njih otišlo na večeru. Razgovor se vodio o šutljivom, nedruštvenom, prijetećem čovjeku iz Clevelanda. Pitam se koliko je on star, rekao je jedan prerađivač nafte. Nekoliko ih je ponudilo svoje nagađanje o njegovim godinama. Gledao sam ga, jedan je na koncu rekao. Dopušta da svatko govori dok on sjedi u pozadini i ne govori ništa, ali čini se da sve pamti i kada konačno počne govoriti sve stavi na svoje mjesto. Nagađam da je star 140 godina, jer vjerojatno je imao 100 godina kada se rodio. Rockefeller je osnovao tvrtku Standard Oil koja je postala najveća na svijetu. Na vrhuncu ona je kontrolirala 90% posla s naftom u Sjedinim državama. Njezin udjel nikada nije pao ispod 80%. I oni maleni proizvođači koji nisu bili pod kontrolom Standard Oila radili su prema pravilima koje je uspostavio Rockefeller. Kontrola kapitala i postrojenja bila je ključna. Jedan od njegovih najbližih suradnika izjavio je da Rockefeller nikada nije izrekao pojam okomita integracija, ali ga je zasigurno izmislio. Standard Oil postao je toliko moćan da je predsjednik Sjedinjenih američkih država, republikanac Theodore Roosevelt, smatrao da je on postao i premoćan. Zato jer je upravo ta mnogostruka upotreba nafte je pružala velike tržišne šanse, obećavala velike buduće profite, za one koji su bili tada dovoljno poduzetnički inovativni da to shvate. A to je bio John D. Rockefeller među prvima i on je formirao Standard Oil kao prvu veliku monopolističku kompaniju u sektoru nafte koja je u početku bila manje poznata da kako od krupa, jer krup je proizvodio od ugljena do, do topova, do glavnog kontraktora u izgradnji njemačke flote pred prvi svjetski rat i tako dalje. Međutim, istovremeno je Standard Oil gradio monopol za eksploataciju nafte ili tržišnu dominaciju rekao bi Rockefeller i njegovi potomci kakav monopol. You are bloody socialist, we are, not monopolist, we are capitalist. I e, zapravo gradnjom tržišta svojih načela, načela poslovanja je dolazio u sukob sa državama. Jer američke države zapravo imaju velika prava u uređivanju lokalnog života unutar Sjedinjenih američkih država. I onda je došlo do, do sukoba između eksponenata, rekao bih, lokalnih moćnika unutar pojedine države i Rockefellerovih interesa u eksploataciji nafte i plina na području te države, od Pensilvanije, Teksasa do kasnije Kalifornije. I zapravo tada je, tada je Theodore Roosevelt izrekao tu famoznu misao da je e, Standard Oil prevelik, ne, neprirodan, da ne može biti kompanija koja je jača od države i počeo je jedan niz sudskih procesa koji je zapravo završio porazom Rockefellera i njegovih odvjetnika pred Vrhovnim sudom Sjedinjenih američkih država i na kraju je Standard Oil rastavljen na 30 velikih nezavisnih naftnih kompanija. Najveće među njima su ostale i dalje saveznice poput Standard Oil of California, današnji Chevron, poput Standard Oil of New Jersey, današnji Exxon, poput Standard Oil of New York, današnji Mobil koji je dio Exxona a i dan danas su Exxon i Chevron, Exxon Mobil i Chevron spadaju među najveće kompanije na svijetu. Exxon Mobil ovim novim poskupljenjem ima kapitalizaciju 460 milijardi dolara, Chevron ima 350 milijardi dolara, a najveći od najvećih je postao Saudi Aramco koji je prije šest mjeseci kad su cijene nafte ponovno poskupile po svoje tržišnoj vrijednosti premašio i Apple. I danas je najvrijednija kompanija sa 7000 milijardi dolara tržišne kapitalizacije, otprilike Saudi Aramco. Dakle, drugim riječima, nafta je na bazi te velike očekivane vrijednosti postajala i rekao bih, ekonomski i tehnološki i geopolitički vrlo važna roba je možda najvažnija roba 20. stoljeća. Vojska maršira na svom želucu. Ta se izreka pripisuje pruskom kralju Fridriku Velikom i Napoleonu. I to se može reći za sve ratove u ljudskoj povijesti do Prvog svjetskog rata. Taj rat koji je počeo 28. srpnja 1914. završio 5 sati ujutro 11. studenog 1918. kada su u vagonu kod Kompjenja predstavnici njemačke vlade pristali na uvjete primirja koje je uručio maršal Ferdinand Foch, vrhovni saveznički zapovjednik na zapadu. Primirje je stupilo na snagu 6 sati kasnije u 11 sati 11. dana 11. mjeseca 1918. Deset dana nakon primirja britanska vlada organizirala je svečanu večeru u kući Lancaster u Londonu. Uzvanici su bili sudionici savezničke naftne konferencije kojim je predsjedao George Curzon. Do te večeri Curzon je nakupio titula i položaja. Do 1911. bio je lord, nakon toga earl, bio je podkralj Indije, u ratu je kao predsjednik Doma Lordova bio član ratnog kabineta s posebnim interesom za Srednji istok. Nakon rata bit će ministar vanjskih poslova. Na toj je večeri Curzon uzvanicima rekao kao da su saveznici do pobjede doplutali na valu nafte. Drugi su uzvanici bili još izravniji. Daniel Jürgen piše. Senator Branger, direktor francuskog komite General du Petrol, bio je još elokventniji. Govoreći na francuskom rekao je da je nafta, krv zemlje, bila i krv pobjede. Njemačka se previše hvalisala svojom nadmoći u željezu i ugljenu, ali nije uzela u obzir nadmoć nafte, Branžer je također još izrekao i proročanstvo. Nastavljajući na francuskom rekao je, kao što je nafta bila krv pobjede, tako će biti i krv mira. U ove ovaj čas, na početku mira, naše civilno stanovništvo, naša industrija, naša trgovina, naši seljaci traže još nafte, uvijek još nafte, više benzina, uvijek više benzina. Onda je počeo govoriti na engleskom, kako bi naglasio ono što je htio reći. More oil, ever more oil. Vojske su u prvi svjetski rat umarširale na svojim želucima. Na kraju tog rata nijedna vojska nije mogla bez nafte i ono što je odlazilo u vojničke želuce prevoženo je do vojnika ili proizvedeno uz pomoć nafte. Britanske ekspedicijske snage na europskom kontinentu ušli su u prvi svjetski rat s 827 motornih vozila i 15 motocikala. 747 vozila bilo je rekvirirano od civilnog stanovništva. Kraj rata britanska vojska dočekala je sa 56.000 tisuća kamiona ona, 23 tisuće manjih vozila i 34 tisuće motocikala. U oči rata maršal Foch za zrakoplov je rekao da je stvarčica dobra za sport, ali bezvrijedna za vojsku. Do kraja rata Francuska je proizvela 68 tisuća zrakoplova. Ako su u Prvom svjetskom ratu saveznici na valu nafte doplutali do pobjede, u Drugom svjetskom ratu ona je bila još važnija. Williamson Murray i Alan Millet u svojoj povijesti Drugog svjetskog rata pišu. Drugi svjetski rat bio je rat resursa koliko je bio i rat ideologija, kako po uzroku, tako i po svom tijeku. Nijedan prirodni resurs nije bio tako bitan kao fosilno gorivo. Sirova nafta bila je ključan sastojak benzina i plastike. Ugljen je hranio peći koje su proizvodile čelik i pokretao turbine za električnu energiju. Saveznici su pobjedili u ratu zbog toga što su imali fosilna goriva i zato što su spriječili sile osovine da fosilna goriva s okupiranih područja pretvore u resurs s kojim su mogli dobiti rat oči Pearl Harbora Sjedinjene države proizvodile su dvije trećine svjetske nafte, velikim dijelom i zbog toga što su mogle crpiti i dostavljati naftu po cijeni od dolari 15 centi po barelu i tako obeshrabriti sve konkurente. Što više, one naftne tvrtke koje nisu bile u američkom vlasništvu bile su u vlasništvu saveznika, Velike Britanije i Nizozemske. Sovjetski savez proizvodio je 10% svjetske nafte i koristio ju je za svoje potrebe. Američka divizija u drugom svjetskom ratu imala je od 2322 do 3698 motornih vozila. Minimalna količina nafte potrebna da bi se pokretala ta divizija bila je 6700 tona. Murray i Millet procjenjuje da je tijekom drugog svjetskog rata američka logistika morala morem prevesti 64,7 milijuna tona nafte i naftnih prerađevina. Tankerski potencijal u ratu narastao je sa 560 tisuća na 10,7 1,7 milijuna tona. Koliko je nafta bila važna u pobjedi protiv sila osovine, toliko je bila važna i za posjeratnu obnovu. Teško da bi se zapadna Europa i zapravo cijela Europa koja je izišla iz drugog svjetskog rata kao izrazito porušena, porušenih ekonomija, brzo obnovila da nije bilo nafte. Sjedinjene američke države su, znajući za potencijalno ogromne rezerve nafte u Saudijskoj Arabiji i ostalim zemljama Bliskog istoka, vrlo brzo poslije drugog svjetskog rata i same sudjelujući kao tada većinski vlasnici kompanije Aramco, koja se tada još nije zvala Saudi Aramco, nego je to tek postala iza 73. Dakle, sudjelujući kao većinski vlasnici u kompaniji Aramco, razvijajući vrlo brzo te zalihe, pretvarajući ih u rezerve pogodne za eksploataciju, radeći veliku proizvodnju, gradeći prve naftovode, osigurale i opskrbu zapadne Europe jeftinom naftom. Zapadna Europa imala ugljen, ali uništene i porušene ugljenokope. Istovremeno kopi su i velika proizvodnja ugljena je počela i velika upotreba naročito za grijanje je počela stvarati tada prve i zdravstvene i ekološke probleme. One poznati veliki smogovi 40. i 50. godina u Londonu, onaj 52. treće kad li je bio veliki smog koji je nastao kombinacijom magle, meteorološke, eh, odnosno klimatološke depresije koja nije dopustila da izgaranje ugljena i sitnih čestica iz pepela ode dalje u zrak i došla je ona veliki, veliki smog u Londonu od kojeg je umrlo, neki kažu tada se reklo 5-6 tisuća ljudi, današnje procjene govore o 20 tisuća ljudi. Praktično to je dovelo do spoznaje da treba ugljen postepeno napuštati, Nakon završetka drugog svjetskog rata Europa se suočila s energetskom krizom. Nestašica ugljena, temeljnog energenta kontinenta, bila je posljedica ratnih razaranja u sjevernoj Francuskoj, Belgiji, i Ruru, mjestima gdje su bili veliki kopije Europe. Velika Britanija nije imala razorene rudnike ugljena, ali nakon rata došla je najhladnija zima 20. stoljeća u kojoj su hrpe ugljena bile tako smrznute da se nije moglo pretovariti ugljen u vagone i kamione. Godine 1946 iste Europe 77% svojih potreba za naftom zadovoljavala uvozom iz zapadne hemisfere, dakle Sjedinjenih država, Meksika i Venezuele. Ta je nafta imala cijenu u dolarima i veliki dio deviza europske zemlje morale su trošiti na tu naftu. Daniel Jurgin donosi podatak da je oko 20% novca koji je došao u Europu kroz Maršalov plan otišlo na plaćanje nafte koju su prodavale američke tvrtke. Ali nafta će biti ključna za obnovu Europe, a promijenit će se i dobavljač. Već 1951. 80% svojih potreba za naftom Europa je zadovoljavala uvozom sa Srednjeg istoka. I unija, paradoks je, mada je osnovana prije svega kao zajednica za ugljeni čelik, čije prva zadaća je bila obnoviti proizvodnju ugljena u Europi poslije rata, se zapravo pretvorila u političku zajednicu Europsku uniju danas, koja je da kako bila spregnuta u onoj blokovskoj podjeli svijeta u zapadni svijet i, imala opet svoju vojno-geopolitičku kapu u Sjevernoatlantskom savezu kao političkoj organizaciji protiv socijalističkih revolucija tadašnjeg Sovjetskog saveza. To je bilo s jedne strane. Dakle, Europska unija je Njezina jezgra je bila zajednica za ugljeni čelik, ali Europa se ekonomski razvila koristeći jeftinu naftu. I tada je počeo zametak i današnjih sukoba jer uz tu jeftinu naftu tada Sovjetski savez u tadašnjoj ekonomiji u kojoj socijalističke ekonomije nikad nisu proizvodile dovoljno hrane i dovoljno robe za široku potrošnju, ali su proizvodile dovoljno sirovina, Sovjetski savez je u onoj nekoj fazi detanta ili popuštanja blokovske napetosti počeo izvoziti prirodni plin u Europu i tada su stvoreni ovi, rekao bih, počeci ove današnje energetske krize koja je izbila u sasvim drugim okolnostima. Dakle, nafta je bila materijalno sredstvo za rast Europe, prije svega za rast Amerike prije toga, zatim za rast Zapadne Europe i kasnije Istočne Azije i pretvaranje upravo današnjih industrijskih velesila u ono što danas jesu, a to su tehnološki lideri svijeta. U prosincu 1943. godine američki ministar unutrašnjih poslova Harold Ikes objavio članak pod naslovom Ponestaje nam nafte. U članku Ikes je napisao Ako bude trećeg svjetskog rata, on će se morati voditi s naftom neke druge zemlje, jer je Sjedinjene države više neće imati. Američka kruna, koja simbolizira našu nadmoć kao svjetskog naftnog carstva, počinje polako kliziti preko jednog našeg oka. Ajks nije pretjerivao. Sjedine države su u drugom svjetskom ratu trošile sto puta više nafte nego u prvom i potrošnja je nadmašivala pronalazak novih izvora nafte. Jedini izlaz u takvoj situaciji bio je razvoj i kontrola izvora nafte u stranim zemljama a među tim stranim zemljama jedna je bila od posebnog interesa. 11. veljače 1945. završila je konferencija na Jalti, gdje su Velika Trojica, Roosevelt, Churchill i Stalin dogovarala kako će izgledati Europa nakon poreza nacističke Njemačke. Roosevelt je tada već bio teško bolestan. Umrijeće 12. travnja te godine. Ali bez obzira na teško tjelesno stanje, američki predsjednik nakon Jalte poduzeo je još jedan važan put. Daniel Jürgen piše. Sredinom veljače, nakon konferencije u Jalti, Sveta Krava, predsjednički zrakoplov, prevezao je predsjednika i njegove savjetnike iz Rusije u zonu Sueskog kanala u Egiptu, gdje su se ukrcali na krstaricu Quincy koja je bila usidrena u velikom gorkom jezeru u kanalu. Drugi američki brod, razarač Murphy, privezao se uz krstaricu s počasnim gostom Ibn Saudom. Za Saudijsko kralja to je bio možda drugi put izvan njegova kraljevstva, otkad je prije 45 godina otišao iz izgnanstva u Kuvajtu, kako bi učinio učinio prvi korak, juriš na Rijad i kako bi povratio Arabiju. On se ukrcao na Murphy nekoliko dana prije u Džedi s pratnjom od 48 ljudi. U njegovoj pratnji trebalo je biti 100 živih ovaca, ali nakon pregovora taj broj smanjen na 7, kada se saznalo da na američkom brodu ima namirnica uključujući smrznutog mesa za 60 dana. Ibn Saud odbio je ponudu da spava u zapovjednikovoj kabini i mjesto toga je spavao na palubi, u improviziranom šatoru podignutom na pramčanoj njegovoj palubi. Abdulaziz ibn Saud proglasio je stvaranje Saudijske Arabije 23. rujna 1932. Sjedinjene države priznale su novu kraljevinu sljedeće godine, te godine Standard Oil of California dobio prvu koncesiju za istraživanje nafte u tek stvorenoj kraljevini. Nafta će biti nađena nakon pet godina istraživanja, ali kada je nađena u bušotini broj pet na nalazištu Damam, bilo je jasno da je riječ o možda najvećem naftnom polju na svijetu. Ukupno su na krstarici Quincy, američki predsjednik i saudijski kralj razgovarali nekih pet sati. Iza tog razgovora nije ostao niti jedan pisani trag ali on je započeo jedno od najznačajnijih savezništava nakon drugog svjetskog rata. Paradoks je da je u energetici, a pogotovo u naftnoj geopolitici, svi najvažniji sporazumi uopće nisu potpisani. Čuveni sastanak u, u Akna Kari u škotskim brdima 1928. na kojem je, su, da tako kažem, najveće naftne kompanije, kasnije poznate kao sedam sestara, pregovarale tjedan dana o uređenju i preradi nafte i međunarodnoj trgovini nafto. ništa nije potpisano. Ništa nije potpisano ni na famoznom sastanku predsjednika Roosevelta i saudijskog kralja Abdulaziz ibn Sauda poslije konferencije u Jalti kad se Roosevelt mjeseci i po dana prije svoje smrti vraćao koncem veljače e, iz E, Jalte, stao je na Crvenom moru, održao sastanak sa Saudijskim kraljem, što šta je dogovoreno, ništa nije potpisano, nikakvi sporazum nema, a funkcionira savezništvo koje traje i danas. I dan danas to savezništvo traje, bez obzira na pojedine, rekao bih, primjedbe ili izjave više javnog karaktera, jer kao sada nije odgovaralo Sjedinjenim američkim državama s obzirom na ovaj geopolitički kontekst sukoba sa e, Rusijom, težak položaj Europe u pogledu opskrbe energijom, kad je Saudijska Arabija inicirala da OPEC smanji proizvodnju nafte što je utjecalo na najavu podizanja cijena nafte, pa je bilo malo kritike, međutim ja duboko vjerujem da i dan danas postoji geopolitičko i energetsko savezništvo između Saudijske Arabije i Sjedinjenih američkih država i naftni interesi su zajednički interesi. U principu Exxon Mobil nema bitno različite interese od Saudi Aramka, a Exxon Mobil je još uvijek tehnološki puno moćniji od Saudi Aramka, samo Saudi Aramko ima veće naftne zalihe. I tu je, tu je cijela poanta priče, tako da neka savezništva postoje, ona su trajna, ona najvažnija savezništva nikad nisu uobličena u pisane dogovore i tako to funkcionira u svijetu energetike i to je zapravo fascinantno. Kada se sastao sa saudijskim kraljem, Roosevelt, inače strastveni pušač, nije zapalio sve dok je bio u kraljevoj blizini. To je činio ispoštovanje prema striktnim pravilima koje je kralju nametao vahabitski islam kuća Saud krenula je u 18. stoljeću svoje širenje po arapskom poluotoku nakon što je sklopila savez s Muhamedom bin Abdul Wahabom koji je zagovarao povratak prvotnim temeljima islama. Roosevelt i Ibn Saud brzo su se zbližili. Američki predsjednik bio u invalidskim kolicima, posljedica dječje paralize koju je prebolio, Ibn Saud teško je hodao, posljedica ratnih rana koje je zadobio u nizu bitaka za arapski poluotok. Britanski premijer Winston Churchill kada je saznao za sastanak Roosevelta sa saudijskim kraljem, odmah je dao nalog da se i njemu organizira takav susret. Sastanak se održao u hotelu u egipatskoj oazi. Daniel Jürgen piše. Još jednom pojavilo se pitanje pušenja, zajedno sa još složenijim pitanjem pića, Sastanak Čečila sa saudijskim kraljem trebao je završiti velikim banketom. Čečilu je rečeno da, kako je kasnije zabilježio, kralj ne može dopustiti pušenje i pijenje alkohola u svojoj prisutnosti. Čečil neće biti tako velikodušan kao Roosevelt. Ja sam bio domaćin i rekao sam da ako ga njegova vjera nagoni da kaže takve stvari, moja vjera propisuje kao apsolutno sveti ritual pušenje cigara i pijenje alkohola, prije, poslije, iako je potrebno i tijekom obroka, kao i o svim predasima između njih. Čečilovo inzistiranje na njegovim pravima i povlasticama malo je pomoglo kako bi već sumničavog Ibn Sauda uvjerio u dobre namjere Britanije s njegovom kraljevinom. Čečil se suočio i s drugim problemom. Dao je Ibn Saudu malenu kutiju s probranim parfemima, vrijednost oko stotinu funti. Ali Ibn Saud zauzvrat je njemu i Antoniju Idenu dao mačeve s koricama optočenim dijamantima, kao i halje i druge darove, uključujući više od 3000 funti vrijedne dijamante i bisare. Bilo je jasno da Velika Britanija nije više ona sila kakva je nekada bila. Dragulji koje je dao saudijski kralj morali su biti prodani, ali je prodaja morala biti tajna kako se ne bi uvrijedilo kralja. Naravno, prodaja nije dugo ostala tajna. Ali Britanija je još uvijek imala Anglo-Persian Oil Company, kasnije British Petroleum i Royal Dutch Shell – Ostale europske zemlje nisu imale ni blizu tako moćne naftne tvrtke. Nakon drugog svjetskog rata većina europskih zemalja željela svoje naftne tvrtke kako bi barem malo kontrolirali opskrbu naftom, kasnije i plinom. Europske zemlje su poslije drugog svjetskog rata slijedile gospodarsko-tehnološki model Sjedinjenih američkih država. Sjedinjene američke države su na artikulaciji nafte i tehnološkoj i vojnoj i gospodarskoj i kulturološkoj jer nafta je omogućila individualni prijevoz. Individualni prijevoz je omogućio ljudsku sreću da tako kažem malo pojednostavljeno govoreći. Dakle na tom modelu se razvio model bogatog industrijskog komfortnog života i države su slijedile europske države su slijedile američki model. Talijanska državna kompanija Eni je počela tragati naftu i plin prvo u Italiji, pa kad je vidjela da nema dovoljno, pa onda u Sjevernoj Africi, pa je onda počela sklapati sporazum sa sovjetskim kompanijama koje su bile, da tako kažem, gladne devize, jer su devize trebale za uvoz roba široke potrošnje kojih nije bilo u socijalističkim ekonomijama. Slično su Sjedinjene američke države u nekim njihovim važnim ekonomijama tehnološki suportirale te države i te zemlje. Recimo, sigurno bi Amerikanci tada dali tehnologiju i sve da je Njemačka imala dovoljno vlastite sirovinske osnove za razvoj tehnologije za istraživanje i proizvodnju nafte. E, Njemačka je dobila tehnologiju plina i razvila je tehnologiju plina prvo na korištenju plina iz ugljena, a kasnije na uvozu jeftinog plina iz Sovjetskog saveza bivšeg današnje Rusije. Tadašnja Jugoslavija je također u nekim nepotpisanim dogovorima između Sjedinjenih američkih država i pokojnog e, jugoslavenskog lidera Josipa Broza Tita očito dogovorila američku tehnološku pomoć u istraživanju i proizvodnji nafte i plina. Godine 1963. u Zagrebu je osnovan kombinat za naftu i plin. Kombinat je osnovan spajanjem nafta plina, poduzeća za istraživanje i proizvodnju plina i nafte, osnovanog 1952. Rafinerija nafte u Rijeci, osnovane 1883. i rafinerija nafte u Sisku, osnovane 1927. Godine 1964. kombinat za naftu i plin promijenio je ime u industrija nafte, skraćeno INA na vrhuncu svog razvoja inače zapošljavati oko 36 tisuća radnika i biti najveće poduzeće u Jugoslaviji, govori profesor doktor Igor Dekanić. Znalo se da postoji nafta u Hrvatskoj, znalo se da postoji prirodni plin, čak su neke njemačke tvrtke eksploatirale izvjesne manje količine nafte u Moslavini, i tada su Sjedinjene američke države prvo dale tehnologiju istraživanja, još ranih 50. godina najmoderniju geofizičku opremu, kasnije dale tehnologiju bušenja, kasnije prenijele tehnologiju eksploatacije i tako se razvila u Italiji ENI, u Hrvatskoj INA i manje više u svim europskim zemljama svojevrsne nacionalne, naravno na zapadu tržišne kompanije, u socijalističkim zemljama su to bile državne kompanije koje su eksploatirale naftu i plin. INA je tada u bivšoj državi, INA je uz američku tehnologiju, kopirala i američku organizaciju, tako da je INA s jedne strane bila respektabilna, smatrana je za najrespektabilniju kompaniju uopće u netržišnim ekonomijama, a s druge strane u onim prvim kritikama to se sjećam iz prve ruke, ja sam tada radio u INI, onim prvim raspravama oko raspada Jugoslavije INA je uvijek bila najsumnjivija jer smo bi bili kao predstavnici tehnologije i uvoznici kapitalizma u socijalističku samoupravnu Jugoslaviju. Upravo na temelju te američke tehnologije, američke organizacije koju je s tehnologijom INA tada pokupila i tada je, tada je to nešto i dosta značilo. Tako da danas su druge priče, ali danas će vjerojatno opet na sličan način će sigurno za neke buduće energetike, neke budući energetski izvori, možda ne toliko izvori, ali sirovine igrati slične uloge. Liti, berili, prirodni grafit, dakle sve ove sirovine koje se danas koriste u vrlo malim količinama, ali koje su nevjerojatno važne za razvoj recimo električnog prijevoza, za korištenje u novoj energetici, sigurno se danas već negdje u nekim situacionim sobama nekih obavještajnih službi i generalštaba planiraju savezništva sa zemljama na čijem teritoriju postoje nalazišta tih minerala. Svijet je drugi svjetski rat ušao s naftom za koju se plaćalo dolar i 15 centi za barel i nakon rata nafta nije postala puno skuplja. Sve do početka 70. godina cijena je bila ispod 2 dolara. Godine 1973. cijena joj se popela na 2 dolara i 90 centi a onda je prestalo doba jeftine nafte. Krajem te 1973. nafta je koštala 11 dolara i 65 centi, skok od 4 puta. U srpnju 2008. nafta je koštala čak 147 dolara za barel,